некалі такая папулярная сярод моладзі песня стары дом і былі ў ёй такія словы так падспеў зімовых сцюж зносяць старыя дамы як аскепкі нашых душ і знікаем разам мы Распеўная мелодыя заўсёды ўзнікае ў памяці, калі апынаешся на ракаўскім прадмесці старога Менску і бачыш, што знікла яшчэ адна старасветская камяніца а на яе месцы нават калі і збудавалі штосьці сучаснае ўсё адно зеўрая пустата ёсць такі тып архітэктуры калі спаруда здаецца большую пустатою чым сама пустата Магчыма справа тут у тыповасці праектаў ды ў нейкай абездухоўленасці іхных творцаў нас пры гэтым як пяецца ў той песні сапраўды робіцца меней бо старыя камяніцы як звычайна кажуць пра храмы адрознівае намоленасць столькі ўвабралі тыя сцены чалавечага досведу эмоцыяў энергіі можна вядома не верыць ва ўсялякія энергетычныя палі як зрэшты ў такую абстракцыю як духоўнасць тым больш калі побач фігуруюць каласальныя сумы тысяч так у 100 даляраў менавіта такімі сумамі аперуюць сёння гандляры за месца ў ракаўскім прадмесці у Пра кошт помнікаў нават занесеных у рэестры спадчыны не гавораць, бо помнікі ў такім выпадку толькі перашкода на тым самым даходным месцы. У сённяшняй перадачы гутарка толькі пра адзін будынак на ракаўскім прадмесці, які неўзабаве будзе знесены, распавядае Сергій Харыўскі. Гэты дом цікава гледзеўся з колішняй замкавай вуліцы. Калі ты крок за крокам набліжаўся да яго, ён то вызіраў сваім рогам за іншых будынкаў, то прападаў і толькі было выйдзеш да скрыжавання замкава і Дзімітрава, як ён раптам раскрываўся цалкам і рабіў уражанне саліднае будыніны. Праўда, калі ісці зверху са шпалернай, ён здаецца карузлікам са стрыжкой ярмолкаю в засені старых дрэваў. Па вясне ён убіраўся ў бэзавае шумавінне, а пад восень плакаў кляновым лісцем. Калі яшчэ школьнікам я прамінаў яго, дык міжволі думалася, што ў ягоных таўшчэзных мурах поўна таямніцаў. Дзімітрава 3. Гэты будынак 19 стагоддзя былая сынагога. Яго аздоба пару прастакутных філёнак пад вокнамі і магутных з ім з-пад страхою. На другім паверсе некалі была прасторная малельная зала, падзеленая на дзве паловы, квадратную мужчынскую і вузейшую жаночую. Вялікія вокны роўным святлом заліваюць тыя былыя залі да сёння. А на першым паверсе некалі была жыдоўская школка і бібліятэка, утульна і зручна уладкаваная. Некалі сынагогі былі летні ў кожным менскім квартале, але няма ўжо ні тых кварталаў, ні сынагог. Гэтае ацалела цудам. Апошні дом, які застаўся на былой татарскай, бязмэтна знішчаны ў апошнія гады. Зрэшты, і гэтаму дому ўжо падпісаны прысуд. Будынак знаходзіцца на балянце саюза мастакоў. У ім і да сёння было 9 мастацкіх майстэрняў. Аднак саюз не вынімае сродкаў на яго ўтрыманне, таму ставіць дом на кансервацыю з мэтаю далейшай рэканструкцыі. Чым сканчаюцца гэткія рэканструкцыі, вядома. Перадусім жа сцены гэтага дому маюць мемарыяльнае значэнне. З 1948 году пасля капітальнага рамонту будынак былой сынагогі перадалі мастакам. Тут працавалі разам славуты Вітальд Беланіцкі Беруля, Зянон Паўлоўскі, аўтар прыжыццёвых партрэтаў бядулі купалы коласа. Часта да яго заходзіў спявак зіновій бабі і багата іншых тагачасных дзячоў культуры. Паўлоўскі памёр тут у майстэрні. Пасля гэтую майстэрню падзялілі на дзве і працавалі тут жывапісец пейзажыст владимир сулкоўскі і анатоль ткачонак сціплы чалавек выхшталцоны мастак акварэліст працавалі тут раіса кудрэві і адольф гугель чыя гістарычныя карціны можна знайсці ў школьных падручніках жывапісец так і графік Яўген красоўскі, адзін са старэйшых мастакоў з велізарным даробкам ледь не ва ўсіх жанрах. Яўген кулік, слыны беларускі графік. Яўген Ціханович, таксама адзін са старэйшых беларускіх партрэтыстаў, зяць уладзіслава галубка, які напісаў яго на класычны партрэт. Добры знаўца ўсёй даваеннай і ваеннай менскай гісторыі. Ягоны сын Генрых Ціханович, графік і жывапісец, які таксама стварыў серыю партрэтаў клясыкаў літаратуры ды шмат іншых. Тутака ж бываў часта гостцем Якуб Колас. Апошнімі ўладальнікамі майстэрню на Дзімітраўцы былі графік Владзімир Шнарэвіч, які аформіў дзясятак кніг, а таксама шмат мастацкіх кінафільмаў. Скульптар Сергей Адашкевіч, чыя творы аздабляюць дамы на прывакзальнай плошчы, галут паштант, нацыянальны мастацкі музей, шчыры беларус і высокаінтэлігентны чалавек. У яго, дарэчы, перахоўвалася падрабязная даваенная мапа гэтай часткі гораду. Жывапісец і настаўнік Мікола Назарчук, ведамы сваімі палотнамі гусоўскі на радзіме ды купала з беланіцкім бюрулем. Александр Шатэрнік, аўтар скульптураў на праспекце Машэрава, тэатральны мастак Мікола Апіёк, які аформіў дзясяткі спектакляў купалаўскае тэатру. Скульптар Акім Курачкін, аўтар многіх ваенных кампазіцыяў і мемарыялаў па ўсёй краіне малады жывапісец авангардыст Сергей Малішеўскі, а таксама вядомы жывапісец Віктор Маркавец. Менавіта з вакна сваёй майстэрні ён напісаў адзін з найлепшых сваіх жывапісных твораў. Элегічны вечар на вуліцы замкавай. Майстэрня, у якой ён працаваў спачатку ў дваіх з Алексеем Марачкіным, да таго належала жывапісцу Яўгену Красоўскаму. Яго збіраўся творчы жыдоўскі асяродак. На каву да Яўгена Яўстаховича рэгулярна прыходзілі архітэктар Левін і графік капелян. Менскія жды з піэтэтам ставіліся да гэтага дому. У 1978 годзе, калі вернікі юдэі пачалі патрабаваць сабе месца для бажніцы, гаворка зайшла менавіта пра гэты будынак. Жыдоўская абшчына з Чкага хацела дапамагчы з рэстаўрацыяй, але ў ЦК КПБ памаракавалі і далі пад сынагогу халупу на старажоўцы далей ад вачэй. Вось з таго часу і мастакі пачалі адчуваць сябе ў падвешаным стане. Лёс будынка штогод стаяў пад пытаннем, бо вакол знішчаліся цэлыя кварталы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 2018. 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. расповедзе Сергея Харэўска паўстае цэлы мацярык імёнаў і твораў, таленавітых і геніяльных, але слухаючы гэты пералік, я лаўлю сябе на думцы, што ўсё гэта не жыве ў шырокай грамадскай свядомасці. Імёны, якія ў іншых народаў маглі б стаць культавымі, у нас мала што кажуць паспалітаму грамадзяніну. Вось чаму я папрасіў Сергея Харыўска хоць бы парай словаў прадставіць тых творцаў, пра якіх ён кажа. Сергій Харыўскі працягвае. Спадар маркавец на маю просьбу паспрабаваў пералічыць сваіх гасцей, якія бывалі ў гэтым доме. Мастаствазнаўца і этнограф Михась Раманюк, філёзаф Уладзімир Конан, археолях Михайш Чарняўскі, мастаствазнаўца і фатограф Зянон Пазняк, мастак плакаціст Владзімир Куркоўскі, гісторык Мікола Ярмаловіч, мастачка Івонка Сурвіла, цяпер старшыня рады БНР, пісьменнік і мовазнаўца Фёдор Янкоўскі, чэшскі беларусавет васлаў жыдліцкі дачка славутава мастака фердынанда рушчыца барбара мастачка і навуковец амерыкі галіна русак мастак з беласточаны лёнік тарасевіч гэты спіс можна доўжыць амаль бясконца пачынаючы ад харошак ансамблю поўным складзе да дзяржаўных чыноўнікаў мастацкія майстэрні гэта не толькі месца працы гэта салён дзе творца экспануе свае творы тутака і адбываюцца творчыя кантакты. Спадар маркавец паказаў мне свае дзённікі, па старонках якіх можна ўзнавіць да драбносткаў тое ўжо далёкае жыццё пачатку 80-х. З дзённіка Віктара Маркаўца. Рыхтаваліся ад самага рання. Усталі яшчэ да шасці закупілі прадукту віна сухога фіцяску. Надвор'е стаяло ўвесь дзень цёплае сонечнае. Таму чакалася, што многія з гэткай прычыны не з'явяцца. Рона 16 пачалі збірацца. Званіў Фёдору Янковскаму, запрашаў яго. Ён толкам не мог сабе ўявіць, што будзе. Відаць, спадзяваўся на звычайны ўзровень і не вельмі імкнуўся. Але ўдалося яго ўгаварыць, а потым ён, як і ўсе, не шкадаваў. Было 28 чалавек. На Мальберце партрэт забыды суміцкага работы Пётра Сергеевіча на фоне прыгожага ручніка. Ручнікамі ўпрыгожылі ўсю майстэрню, кветкі, рамонкі гваздзякі без. Для партрэта Еўген Кулік казаў уступнае слова. Потым Леў Мрачыцкі зрабіў біяграфічны агляд за бэйды, але афіцыйна і асцярожна. Папрасілі затым Янкоўскага, і ён няшмат гаварыў. Адчувалася, што ён нялёгка сабе тут пачуваў, вялікая аўдыторыя багата людзей незнаёмых. Шмат незразумелых момантаў, як сабе паводзіць, што гаварыць. Недагаворкі ў дзённіку у расповедзе пра абсалютна бяскрыўдную культурніцкую сходку сёння выклікаюць здзіўленне. Але ў тагачаснай атмасферы амаль містычнага страху перад карным камуністычным апаратам гэта было нормаю. Людзі, якія спрычыняліся да беларушчыны, пачувалі сябе падпольшчыкамі. Калі б дзённік маркаўца патрапіў тады ў рукі ГБ, нехта б атрымаў павышэнне, а нехта сядзеў бы на допытах. У дзённіку занатавана. Потым слухалі пласцінку забыды суміцкага. Прачыталі ўспаміны шырмы пра забыйду, накрылі стол, бутарброды, віно, гарбата. Пачаліся размовы тосты. Тут і Янкоўскі сказаў, але ўжо спакойна, вальней, бо адчуў атмасферу і пачуў сябе вольна і добра. Былі добрыя словы. Не было аніякіх выпадаў, калі не лічыць сакалова кубая, які як заўсёды не адчуваў меры. Заспявалі песні. Потым была гарбата, пачалі разыходзіцца. Мы засталіся ўдвух з еўгенам куліком, не маглі развітацца, гаварылі да паўночы. На раніцу пасля гэтай вечарыны маркаўцу патэлефанаваў Янкоўскі. Ён быў расчулены. З таго часу ён стаў сябрам. Сярод бясконцыя чарады вечароў была адна імпрэза, якая ўвайшла ў гісторыю найноўшай беларусі як пачатак беларуска вызвольнага руху. Перагорнем іншую старонку дзённіка Віктора Маркаўца Праводзілі сёння вечар прысвечаны тысячагоддзю Беларусі. Да кандыдатураў запрошаных адносіліся ўважліва. Урэшце сышліся на тым, што трэба разлічваць больш на моладзь. Планавалася чалавек пад 30. Рыхтавалі памяшканне да апошняй хвіліны. Добрую гадзіну развешвалі працы Яўгена Куліка, плякаты, партрэт скарыны кастуся Каліноўскага ды іншых. Алексей Марачкін прывёз свой прайгравальнік з музыкай сярэднявечча. Уступнае слова сказаў Яўген Кулік потым даволі доўга зачытваў гістарычную храналогію уладзімир крукоўскі вельмі палымяна выступіў мікола гермаловіч аптымістычна і пранікнёна прыўзнята напярэдадні перад спатканнем доўга вырашалі пытанне наконт выпіўкі і хаця зміцер санька быў катэгарычна супраць усё ж большасцю спыніліся на мінімальнай колькасці сухога віна я рыхтаваў квас але пралічыўся з дражджамі і не паспеў у тэрмін Але Станіслава прынесла журавіны і дурніцы, атрымаўся цудоўны морс. Вось яго і пілі. Бутарброды з салам, з сырам, з агуркамі. Перад пагрозаю рэпрэсіяў тыя людзі найперш дбалі пра свой маральны аўтарытэт. Таму выпіўка адпадала сама сабою. Потым далі слова паэтам. Тумаш прачытаў два вершы. Паэму, прысвечаную Багушевічу чытавались разанаў. Рэч напружаная, змястоўная, але па форме складаная паўторы раней знойдзеных словаўтварэнняў. Захадзе былі падрыхтаваныя аркушы з вядомымі вершамі клясыкаў ды іншыя. Папрасілі пачытаць дачку басалыгі і геннадзя Мацура. Паслухалі пласцінку полацкі шытак. Пятро драчоў паказваў слайды дойлідства Беларусі, сабраныя ў розных паездках. Была думка зрабіць здымак на памяць і сабрацца таму праз дзень, бо фатографа на гэты момант не аказалася. На жаль, гэтага не адбылося. У сціслую форму дзённіка патрапіла, вядома, не ўсё. Тыя, хто быў на ўрачыстасці, добра ўсведамлялі сабе, што гэта шмат больш, чым проста сяброўскае спатканне. Не выпадкова не знайшлося фотоапарата і не выпадкова гэтак і не сабраліся ізноў для здымка бо кгб ужо збіваўся з ног каб дазнацца ва ўсіх драбніцах што ж адбылося вечарам на дзімітрава 3 яшчэ 85 годзе у кгб адным з першых пытанняў следчага сурганова было ці не ведаю я хто ладзіў святкавання тысячагоддзя беларусі я тады не ведаў а вось следчы хітраваў бо ўсіх хто гасцяваў у тых майстэрнях яны аўтаматычна ставілі на свой улік калі ў разбурэнні менску і ёсць лёгіка дык гэта лёгіка вынішчэння беларускай памяці майстэрні на дзімітраўцы ўжо шмат гадоў як адлучаныя ад ацяплення каналізацыі там не было ніколі гэты помнік дайшоў да аварыйнага стану. Саюз мастакоў не пайшоў на тое, каб даць магчымасць мастакам прыватызаваць свае майстэрні. Не даў і грошай, каб яго прывесці ў належны стан. Ні жыдоўскія вернікі, ні беларускія мастакі нічога не атрымалі. Ні ў савецкай, ні ў лукашэнкаўскай беларусі. Апошняя старонка ў гэтай гісторыі ліст да мастакоў ад іхняга саюзу, цытую у сувязі з пастаноўкай будынку на Дзімітрава 3 на кансервацыю беларускі саюз мастакоў прапануе вызваліць памяшканне, здаць ключы ад уваходных дзвярэй і электраабагравальнікі да 20 студзеня 2000 году. Подпіс намесніка старшыні саюзу Владзіміра Басалыгі. Пакрысе мастакі разыходзяцца, развозяць свае творы, унікальныя калекцыі ды архівы. Асяродак памірае. Яшчэ пройдзе колькі часу, і мы будзем шукаць менскую беларушчыну толькі на старонках дзённіку Сергей Харыўскі расказаў пра людзей, чыя думкі і душы, верагодна, наведваюць сціплую камяніцу з ракаўскага прадмесця, асуджаную на знос. Ад сябе мог бы дадаць, што сам трапіў сюды ў 81 годзе на падпольнае святкаванне сотых угодкаў Івана Луцкевіча тую вечарыну запомніў на ўсё жыццё і верагодна мог бы прад'явіць грамадзянскі зыск да тых людзей якія збіраюцца разбурыць гэты важны для нашай гісторыі помнік і справа не толькі ў мастаках і культурніках менавіта у майстэрні Віктора маркаўца збіраліся і першыя страйкамы і аргкамітэт бнф а пасля ягоныя управы і фундацыя дзеці чарнобыля З гэтага штабу бяруць пачатак многія акцыі беларускай рэвалюцыі на мяжы 80-х і 90-х гадоў. Такі сабе смольны нашых часоў, маштабаў і задач. Але хто б гэта паспрабаваў знесці смольны. Прычына, думаю, у недаацэнцы той гісторыі, сведкамі якой мы самі. А яшчэ ў тым, што асудзілі будынак наскон самі ж мастакі, дакладней кіраўнікі саюзу мастакоў, якому і належыць будынак. Дакладней месца, на якім гэты будынак мазоліць вока. Тэму працягне северын квяткоўскі. Сёлета споўніцца 20 гадоў, як у мастацкіх майстэрнях у цэнтры Мску беларуская інтэлігенцыя ладзіла святкаванне тысячгоддзі Беларусі. Чыталі даклады, прэзентавалі плякаты і паштоўкі, пілі гарбату і размаўлялі. Імпрэза атрымала міжнародны розгалас і зацікавіла савецкія спецслужбы, якія аж да самай перабудовы не давалі жыцця ўдзельнікам святкавання. Так сталася, што дом, дзе адбылася імпрэза, пачаў даходзіць да аварыйнага стану адначасна з прыходам да ўлады першага прэзідэнта. Можа, гэта звычайнае супадзенне, але сёння жыццё колішніх майстэрняў ідзе на лічаныя месяцы ці нават тыдні. Дмітрова 3. Што гаворыць сярэднестатыстычнаму мінчуку гэты адрас? Хіба нічога, бо такая вуліца на сучаснай мапе Мску ўжо не пазначаная. Была вялікая татарская сённяшняя Дзімітрава, знікае разам з памяццю пра баўгарскага камуніста, у гонар якога была перамінаваная. Была і сынагога. Былыя мастацкія майстэрні з пасляваеннага часу і па сёння дом нумар тры па Дзімітрава належыць саюзу мастакоў Беларусі. Дакладней дом завіс на балянсе саюзу. Як кажа намеснік старшыні беларускага саюзу мастакоў владимир басалыга даўно прыспеў час каб меншукі развіталіся з гэтым домам треснуў па сценах ён па архітэктуры вельмі спрошчаны і каштоўнасць яго аніяк Ка его начаць рэстаўрыраваць это гадоў на 5 калі хто-то возьмецца ён быў помнік ты горад бы ўзяўся за рэстаўрацыю ён належыць нам але пад ім земляш наш цяпер нікому не належыць все службы, и санитарные, и пожарные службы ставить специально, а немощности его далее выкорректировать. Потом будуется заново весь народ. Сучасная архитектура, жилые форта. Дом, нагадываю, помник. И миновито у такой якости внесены в реестры. Значит, справа не у гэтым. Як один з найважнейшых аргументаў за знішчэнне будынку, Владзімир Басалыга прыводзіць той факт, што нібыта яшчэ 20 гадоў таму габрэйская грамада адмовілася ад плянаў вярнуць былую сынагогу. Яны прыгледзеліся рэцэпшыны, што гэты будынак ні на што не вернулі. Это было гадоў 20 таму назад, паглядзелі, што пабудаваць у два разы дзяшэй. Яны добра вывучылі это пытанне і вырашылі, што гэты падарунак ім не патрэбны. У саюзе мастакоў мараць пра тое, каб як мага выгадней прадаць месца, на якім стаіць дом нумар 3. Нам же остается найти человека, который хочет что-то побудовать, и шукает такого инвестора, который погодился. Побудовать там невеликий там перспективит поверховый жилый дом с мастерниями на верхе. И побудовать салон-магазин для продажи творов массажа и маленький запасник, где мы могли зберегать свои творы. Если это будет побудовано, то этот инвестор повинен будет нам побудовать на 60-100 размовы Владзімир Басалыга з жалем дадае пра магчымасць прызнання за домам якой-кольвек значнасці. Мы вельмі будзем шчаслівы, калі ў нас это атрымаць. Калі ўлады забароняць, Лды скажуць, што гэта не трэба зносіць, ну што ж мы прагадаем. Графік Владзімир Басалыга стварыў некалькі серый твораў з помнікамі беларускай архітэктуры і нацыянальнай памяці. Магчыма, вы памятаеце ягонае афармленне трохтомнага расійска-беларускага слоўніка з літарамі А, Б і В на вокладцы. Але ні ўзрост дому, ні ягоная мемарыяльная значнасць не кранаюць сэрца цяперашняга саюзаўскага функцыянера. Было б няправільна прымаць думку Владзіміра Басалыгі за меркаванне ўсіх беларускіх мастакоў, хоць ён іх і прадстаўляе. Хутчэй наадварот, таму я звярнуўся да вядомага плякатыста Владзіміра Крукоўскага. Спадар Крукоўскі перакананы, што дом асуджаны, як большасць старых будынкаў у цэнтры Менску. І ў голасе яго гучыць горыч побач моя майстэрня на ракаўскай таму апошнія 25 гадоў все что тут было разбурана знесена знішчана адбывалася фактычна на моих вачах это ж не димитрова это вялікая татарская была вся эта мясцовасць называлася татарскі конец і татарское прадмесь за двума гэтымі назвамі каласальны пласт истории белорусской и истории немского. А тут же мутные широченные стены, еще стоять и стоять бы дали. Место же заздотное страшенно. Самый центр города, у нормальной, ну, цивилизованной краине, у столицы какой-нибудь европейской, это же самая дорогая земля тут. А у нас же у мінску ж не вільня допустим ці не прага наже кожны дамок нават который ацалеў войну вот апошнюю ужо каштоўнасць уяўляе а тым боль калі этому дамку уже 100 гадоў вот что я вам скажу все будзе знішчана потому что зараз вельмі для гэтага спрыяльны час Да. Потому что зараз людей не поднимешь на оборону этих домов, центра города и на логу. Каждый думает теперь, как детей прокормить. А хоть это все в одном ключе вот, надо разглядать. Северин Квятковский высветлял соправдные причины сносу будинка на былой Великой Татарской. Хочуть вызволить доходное место. Асабіста мне ўяўляецца ў гэтым будынку музей сучаснай беларускай гісторыі, куды прыходзяць школьнікі, каб паглядзець, адкуль пачыналіся незалежніцкія акцыі 80-х гадоў. Ажно лёс дому вырашаны. Дык прынамсі ён пойдзе ў нябыт не зусім незаўважна, а згаданы і апісаны ў нашай сённяшняй перадачы. У расповедах тых, хто так неабыякавы да старых дамоў, разам з якімі знікае наша памяць. Знікаем і мы самі. Як пяецца ў песні, што пісалася ў гады найбольшага росквіту дому на вуліцы Дмітрава 3.